Book 2 Samoci Samoci Bankshi Bankshi Angarishis gakhsnam surs Angarishis gakhsnam surs Ai chemi pasporti Ai chemi pasporti Es aris chemi misamarti Es aris ჩემი მისამართი. ჩემს ანგარიშზე ფულის შეტანა მინდა. ჩემს ანგარიშზე ფულის შეტანა მინდა. ჩემი ანგარიშიდან ფულის მოხსნა მინდა. ჩემი ანგარიშიდან ფულის მოხსნა მინდა. ანგარიშ ბრუნვის წაღებამ სურს. ანგარიშ ბრუნვის წაღებამ სურს. სამოგზაურო ჩეკის განაღდება მსურს. სამოგზაურო ჩეკის განაღდება მსურს. რამდენია მოსაკრებელი? რამდენია მოსაკრებელი? სად უნდა მოვაწერო ხელი? სად უნდა მოვაწერო ხელი? გადმორიცხვას ველოდები გერმანიიდან. გადმორიცხვას ველოდები გერმანიიდან. აი ჩემი ანგარიშის ნომერი. აი ჩემი ანგარიშის ნომერი. დაირიცხა ფული? დაირიცხა ფული? ფულის გადაცვლა მსურს. ფულის გადაცვლა მსურს. ამერიკული დოლარი მჭირდება. ამერიკული დოლარი მჭირდება. თუ შეიძლება, პატარა კუპიურები მომეცით. თუ შეიძლება, პატარა კუპიურები მომეცით. არის აქ ფულის ავტომატი? არის აქ ბანკომატი? რამდენი შემიძლია მოხსნა? რამდენი შემიძლია მოხსნა? რომელი საკრედიტო ბარათი შემიძლია გამოვიყენო? რომელი საკრედიტო ბარათები შემიძლია გამოვიყენო? ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de